Նախ շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ երևի Արցախը բացահայտելու այդ ժամանակվանից սկսենք։ Հանգամանքների բերումով հայտնվեցիք Արցախում, բայց այդ ադապտացիոն դժվար շրջանը աստելուց հետո երևի արդեն սկսեցիք ինչ-որ բացահայտումներ անել ու կամած կամած սիրել։ Ես կիսով չափ նաև Ղարաբաղցի եմ, ոմանց Ղարաբաղցի է, ապա հայաստանցի։ Լրիվ անծանոթ է Ղարաբաղին չէ, բայց որ կոնկրետ ապրելու առումով ապրած չկա։ Արցախորդներին հակահայկել էի մի ամսով գնացել էի, բայց որ գամ հիմնական մնամ, իմ համար լրիվ նոր աշխարհ էր։ Դե ոչ ծանոթ ունեի, իմ համար լրիվ նոր բացահայտում էր ու իմ առաջի քայլերը ես Ղարաբաղում եմ արել, այն որ ես ինքս եմ ձեռք բերել այն ժամանակ սովորել ես, ավարտես, բայց որ աշխատես ու քո աշխատանքով դու հասնես ինչ-որ արդյունքի, արդեն եղել եմ Ղարաբաղում։ Ղարաբաղում եմ շատ բաների հասել։ Առաջինը ինչպես ներկայացավ ձեզ Արցախը։ Ինչներ ամենաառաջին տպավորվածը։ Ես սիրում եմ Արցախի բնությունը, Ես բնությունից ոչ մի բանի հետ չեմ փոխարինի։ Ով որ չի եղել, ուրեմն շատ բան է կորցրել։ Ով որ չի եկել, անպայման եկեք տեսեք Ղարաբաղը։ Ով ոգեշնչման աղբյուր է նաև, ինչպես հասկացա, որովհետև դուք արվեստին մոտ եք նաև։ Երկ, երաժշտություն, նկարչություն, ոգեշնչման աղբյուր միշտ պետք է ու դուք գտել եք, ինչպես հասկացա։ Ավելի շատ հայրենասիրությունն ենք շատ քո մեջ արտնասնում չես կարող ուղակի խոսքերով այդպես միանգամից բացատրես թե ինչ ես տալիս։ Անի երկրաբանի մասնագիտությունը, որը թվում է թե արվեստին այնքան էլ մոտ չէ, բայց այնուամենայնիվ ձեր մեջ համատեղվում են եւ երկերաժշտության հանդեպսերը եւ նկարելու, ընդ որում դուք նվագում եք գիտար, սովորել եք նվագել ջութակ բավական ուշ, որը ջութակ սովորելու համար շատ ավելի դժվար է, ինչպես եք հասցնում, ինչպես է ծնվել ջութակ նվագելու գաղափարը, օրինակ, որը սովորաբար, եթե փոքր տարիքից չես սկսում, հետո դժվար է։ Հասցնելու առումով, ունեք ես չեմ ընդունում եմ, որ ասում են, ժամանակ չունեմ, չեմ հասցնի։ Այդ իմ համար անընդունելի է։ Եթե ինչ-որ մի բան ցանկանում ես անել, ու դու կանես դա։ Գործը երբեք չի խանգում։ Գործը, ասինքն, հա, ես հիմա էլ աշխատում եմ, աշխատանքային ժամը ավարտվեց, աշխատանքային ժամից հետո դու արա այն ինչ որ դու ցանկանում ես անես Գիտարն էլ եմ ես ուշ սկսել սովորել։ Գիտարը իմ երազանքներից մեկն է, որ ես սովորեմ գիտար նվագել։ Մի տարի որ գիտարով եմ զբաղվում եւ ընդգրկվել եմ հեղինական երգի ակումբում որպես գիտարահար նվագող։ Արդեն համերգների մասնակցել Արդեն համերգների ենք մասնակցում, մանտես մի տարում շատ-շատ մեծ առաջընթաց է տեղ ունեցել մեր ակումբի համար։ Շրջաններով համերգներով մասնակցել ենք, մեզ ներկայացրել ենք, համենայնպես արդեն մեզ շրջաններում էլ են տեղյակ, որպես հեղինակ կատարողներ, նվագողներ, որպես բարդ նվագողներ։ Իսկ ջութակի առումով ջութակ սիրում եմ, ասում եմ «Հա, գիտար արդեն սովորել եմ, ջութակել եմ, Ընկերներս ինձ ծննդյանս օրը ջութակ նվիրեցին։ Ես որոշեցի ջութակ ունեմ, ես արդեն պետք է անցնեմ սովորելու։ Ճիշտ է, դժվար է, բայց դժվարությունը մարդու համար է։ Ամենայն դեպս իմ դասատուն շատ շնորհակալություն իրան, ինքը համբերատար ինձ առաջատանում, իր շնորհիվ կարծում լավ կստացվի ջութակ նվագելը, որը կօգտագործեմ մեր ակումբին ինչ որ երկերի հետ կապված նվագելու։ Իսկ նվագելն ու նկարելը կապվում են իրար հետ ինչ որ կերպ։ Ես ինձ ինչ հիշում եմ, նկարում եմ փոքր տարիքից կարող շատերը խաղան, բայց իմ համար նկարչությունը մի այլ աշխարհ էր։ Կարող է սա խաղան, ես սուփուփուս նստեի ու ծամոնների թղթեր կային, որ հա։ նկարներով ես նստեի սկսեի այդ նկարները արտատպեի թղթի վրա։ Ինչ որ խմբակ չեմ գնացել նկարելու, ինքս եմ սովորել երաժշտությունը այլ աշխարհ, նկարչությունը այլ աշխարհ իսկ համադրելը ամենը տարբեր արվեստեր են։ Ես չեմ կարող օրինակի համար ասեմ նկարչությունը համադրեմ չեմ փորձել ինչ ճիշտ է երաժշտության հետ, բայց իրանք լրիվ որպես արվեստ ինձ հզգում եմ որպես արվեստագետ <laughs> նկարչության մեջ։ Այվ ասեմ, որ ես պատրաստում եմ իմ ցուցահանդեսին, դա իմ ամենամեծ երազանքներից մեկն է, որ իմ սեփական ցուցահանդեսը ունենամ, որը սկիզբ կլինի մյուս ցուցահանդեսներին կամ չէ որ գույների օրինակի համար գերակշռում են որ նկարչումը դες ինչ գույնը իմ նկարների մեջ կապույտ գույնն է գիտես հի գերակշռում կարաս նկար չկա որ մեջ ինչ որ կապույտ գույն չլինի չեմ կարասում կոնկրետ որտեղից այդ կապույտը գալիս բայց ամեն նկարի մեջ ինչ որ մի կապույտ երանգ պետք է մցնում եւ նրանում որ պարզությունը պարզությունը պարզությունը ավելի հանգստություն գտնում գույնի մեջ Ասացիք բնությունն է ամենամեծ ոգեշնչման աղբյուրը, հատկապես Արցախի հա։ բնությունը, որ հարուստ է շատ, եւ ձեր նկարներից մի քանիս տեսա, կենթանիներ շատ տեսա, ձիեր հատկապես, որ ինքս էլ անտարբեր չեմ ձիերի հատեպ, եւ այդ բարությունը, գուցե հավատարմությունը, կենթայինների մեջ որ կա իրոք գուցե դա է խթան հանդիսանում քո պատկերացրած թղթին կամ կտավին հանձնես հենց կենթանիներն են գերակշռում ես ճիշտ նկատեցի թե Շատ ճիշտ նկատեցիք եւ իմ նկարների մեծամասնությունը բնության հետ է կապված։ Արցախը բնությունը մեկ այլ ոգեշնչող փաստա Առավել եւս Քալբաջարի կողմի այդ ճանապարհով ես մի քանի անգամ որ շկար ասա սիրում եմ այդ ճանապարհը, որ գնում եմ այդ բնությունը, կարող շփ մոռանամ արդեն ճանապարհի մասին, ես մենակ տարվում բնությունով։ Իսկ կենթանիները, ջերը եւ նաեւ գայլերը ես շատ-շատ եմ սիրում, անման գայլերը, գիտեմ, գիտեք թե չէ, միակ կենթանիներին, ովքեր հավատարիմ են իրենց կողակցին։ Եթե կողակիցին ինչ-որ մի բան ալինում, ինքը երբեք չի փոխում ինքը կարող է միջև կյանքի վերջ այդպես էլ մնա երեշներն էլ ճիշտ է հիմնականում ձիերն ու գայլերն են նկարներից մեջ գերակշռում բայց մյուս կենթանիներն էլ չեն բացառում այսինքն ես ճիշտ նկատեցի այնուամենայնիվ հավատարմությունն է կապողը շատ կարևոր է ինչպես նաև կյանքում ոչ միայն նկարներում կենթանիների տեսքով այլ նաև կյանքում ամենակարևորն է թերևս Ինչ սկզբունքներ ելի կանաշեիք, որ ձեզ համար կարևոր են։ Եթե ինչ-որ մեկը իրեն չի կամ գտնի այս կյանքում, ուրեմն ինքը դեռ չի գտել այն ինչ որ կարող ապրել։ Կյանքի մեջ պետքա տեսնես այն, որ դու քեզ ձգտի ապրելու, որպեսզի ավելի բարգավաճես, ավելի առաջ գնաս։ Ինչ շատ ասում են դու ռոզվի աչքերով ես կյանքին, ասում չէ, ես կյանքը սիրում եմ ասում ես ամեն ինչը կյանքի ամեն ընրասմա ամեն ճյուղի ամեն տերևը ես սիրում եմ եթե դու կյանքը չսիրես կյանքն էլ քեզ չի սիրի նոմա ես Կյանքի մեջ կարաս այդ ամեն եւրոպական քարի կտորների համար մեծ նշանակություն ունի, ինքը մեծ շունչ է ապրելու համար։ Ես նույնիսկ չեմ մտածում, որ ասում, հա, այսա տարիքը կծերանամ, մտածում եմ արդեն ծեր, չգիտեմ, ասում, չէ, ես հələ ինքան բան կանելու, որ ես մտածում եմ, որ ես պետք է հասցնեմ ամեն ինչ անեմ այս կյանքում Դա արվեստին մոտ լինելու հետ կապ ունի։ Արվեստագետները սովորաբար մի քիչ ուրիշ աչքերով են նայում, գուցե ավելի լավատես են կամ հակառակը, չգիտեմ։ Համենայն դեպս այլ աչքերով են նայում։ Կարող են նկատել այն, ինչ սովորական մարդը հա, ասենք չի նկատում։ Հա, որա, ես կոնկրետ, որ ասեմ, շատ արվեստագետների հետ շփվել եմ, չէ, բայց ինձ նայելով ես մտածում, որ երևի հա, որ ես լրիվ ուրիշ ձև եմ աշխարհին նայում։ Ու ես չեմ մտածում, որ կարողա հա, դիմացինս օրինք վատ մտադրություն ունի, ինչ որ չար մտքեր ունի, ես միշտ մտածում ունի շատ բարի է։ Ասում է շատ միամ դես դեպ սաղին բարի ես, տեսնում ասում չէ, որտեվ կյանքն է բարի։ Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկի բարություն անես, այդ բարությունը չի փոխանցի քեզի չարությանը։ Այսինքն դուք մտածում եք, որ այդ բումերանգի էֆեկտը ամեն դեպքում կա, եթե դու բարի ես տրամադրված, եթե դու լավ ես տրամադրված, ասես ասեմ, ինչ որ մտածում ես ու այդ քո մտածած ուղարկում ես դիեզերք, դիեզերքը նմանատիպ ձևով պատասխանում է քեզ։ Եթե դու ամենառավոտ հելն ես ասես, ես ինչ կյանքա որ ապրում ենք, իհարկե դին կյանքա որ դու ապրում ես։ Եթե դու ամեն անգամ ասես, «Վա շնորհակալություն, այս հիանալի կյանքը ես նորից արտնացա», իհարկե լավ ձևով կշարունակվի կյանքը։ Հաջորդ օրն ավելի լավ կլինի։ Ավելի լավ կլինի։ Իմ համար կյանքը ուրիշ է։ Եթե ես ապրում եմ, նշանակում է մի բան կա, որ ես կյանքում ես լեր ապրում եմ։ Այսինքն միսիա ունեք, առաքելություն ունեք։ Ասում դու, որ օրինակի համար ինչ-որ մի բանի հասար, նշանակման ավարտեց, ասում չէ, եթե ինչ-որ մի բան ես զդրեցի, որ պետք է հասնեմ սրան, հասնելու ընթացքում մեկ այլ միսիա է առաջանում։ Միսիաները չի ավարտվում ինչ-որ մի քանի կետերի, որից ասենք հա ես նկարում եմ, նվագում եմ, երգում եմ, բրծավի միսիան ամեն միսիայից մի միսիա է ծնվում, ամեն միսիայից մի միսիա է ծնվում, ինչ-որ նպատակ է լինում, որ դու կյանքը տապրես շարունակես ինչ որ մի բանի հասնելու համար օրինակ ամառ ուզում ես հասնես ես ինչին հասար, այդ չի նշանակում փակվավ Այսինքն անընդհատ նորի փնտրտուքի մեջ եք նաև։ Այսինքն ինչ որ մի բանի հասալ, ասում ես սրան հայս հասա, կարելի է հիմա սրան հասնել։ Ու անընդհատ ինչ որ մի բանի որ քեզ այսպես ասում շունչ տա ապրելու։ Ինչ որ մի բան որ ոգի շնչի քեզ ապրելու, ձգտելու ես կյանքում ինչ որ բանի հասնելու։ Առաջկա պլաներում ինչպես հասկացա ցուցահանդեսն է, իսկ ունեք երազանք, ինձ թվում է ձեզ նման մտածելակերպի մարդը պետք է որ երազանքներ ունենա։ Երազանքներ շատ-շատ են, ունեք ես չեմ մտածում, երազանքներ այսպես ասեմ, երազում եմ, ես գնամ Փարիզ հասնեմ, ես ստեղ նստե, ընդեղ նստե, չի երազանքը, դες երազանք եմ, բաղում ես ձգնում երազանքին հասնեմ։ Ունեք ես երազում եմ գիտար նվագել, գիտար սկսեցի նվագել, ցանկանում եմ ջութակ նվագել, ջութակն սկսեցի նվագել, ուզում եմ մեքենա ունենալ, մեքենայից էլ հասա, որ ես պետք է ունենամ դա։ Ու ցուցահանդեսը ճիշտ է, մի քիչ նկարների քանակի առումով ձգձգվելու է, բայց մեկը իր արդյունքին վերջը հասնելու է եւ ընտանիքս ունենամ։ Անին, քանի որ ամանորին այդքան շատ ժամանակ չի մնացել ու ինձ թվում է բոլոր մեծերի մեջ էլ կա այն փոքր երեխան, ով ցանկություն է պահում եւ հրաշքներին հավատում է, սպասում է, այո։ Ինչ սպասելիքներ ունեք գալիք տարվանից։ Որ ամանորը գալիս է, միայն շնչում է, սպասում է ամանորին, մանավանդ Սուրբ Ծնունդին, մեծ փուլը շատ-շատ եմ սիրում։ Ամանորին փոքրանում է դառնում ես մանուկ, որ սպասում ես, հա, ասա ձմեր պապին գալի է գնան ինձ ինչա բերելու։ Ես հրաշքների շատ-շատ եմ հավատում։ Իսկ ինչ եմ սպասում ամանորին, կարևորը որ խաղաղ լինենք ու որ այս տարիներ խաղաղությամբ ու մնացած տարիներն է խաղաղությամբ գրանցկացնենք խաղաղությունը որ լինի ամեն ինչն է կլինի մեկ էլ առողջություն։ Մենք արարող ենք, մենք ստեղծող ենք, եթե խաղաղություն լինի, ամեն ինչ կլինի։ Ամեն ինչ եւ կարար եւ կստեղծվի, էլ ամեն ինչ կլինի։ Բոլոր խնդիրները փոքրանում են, երևի խաղաղության խնդրի առաջ Եվ եթե լինում է խաղաղություն, դու ուժ գտնում ես արարելու։ Հայը երբեք իր զենքերը չի դնում ու երբեք էլ չի թուլանում։ Եթե ասում ես հայ, մտածում ես, ես մի մեծ ժայռա, որ կանգնած է մեր մեջքին։ Ինչ կմաղթայիք բոլորին ամանորին։ Բոլորին կմաղթեմ խաղաղություն, առողջություն ու կարևորը գալիք տարին ուրախությունով դիմավորեք։ Ցանկանում ով ինչ փոքրիկ երազանք ունի, իրականանա։ Բոլոր մանուկներին էլ ժպիտներով շարունակեն կյանքը։ Շնորհակալություն անի ձեր երազանքներին, ցանկություններին իրագործում։ Թող բոլոր նպատակները, երազանքները լինեն դրանք անիրական թվացող երազանք, թե պարզապես վաղվա իրագործելու ինչ որ բան, բոլորը իրականանան եւ ամենակարևորը շարունակեք հավատալ հրաշքների։ Հրաշքներին եւ նաեւ կարևորը չմոռանանք, որ կյանքը սիրով է լցված։ Շնորհակալություն։